Երևի թե դժվար է նշել աշխարհի մեկ այլ ժողովրդի, ում մեկ օրացուցային օրն իր մեջ ամփոփի միանգամից 3 տոն եւ օրն այդ նշանավորվի որպես երրատոն։ Մենք հայերս մեր տոնացություն ունենք այդ օրը, մայիսի 9 որ քարոր դարի վեր ավանդույթի ուժով ամեն տարի նշում ենք համազգային հպարտությամբ ու ցնծությամբ այն իրավամբ համարելով նորագույն պատմության շրջանում մեր ժողովրդի ամենանշանակալի օրը։ Խնդիրը գուցե թե ոչ այնքան հայոց ազգային առանձնահատկության մեջ է, որքան հայոց պատմական ճակատագրի հոլովույթում կամ ավելի ճիշտ նույն այդ ճակատագրի առանձնահատուկ հոլովույթում։ Հնարավոր է հենց այդ առանձնահատկության արդյունք է, որ տարվա մայիս ամիսը գրեթե 1 դար է ինչ պատմական հաղթանակների շրջան է մեր ժողովրդի կյանքում։ Սարդարապետի ճակատամարտում Թուրքական ցեղասպան բանակի դեմ ջարժախից հաղթանակի տեսքով Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման երկրորդ աշխարհամարտում խորհրդային ժողովրդերի դարը բաժին դարձած հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տասնամյակների գերությունից հայոց Շուշի Բերթակաղաքի վերջնական ազդագրման ավիտիչներով նորանկախ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման օրով Բայց կարծում եմ հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած այդ նշանակալի պատմական իրադարձությունների նման գնահատանքը այնուամենայնիվ լիարժեք չէր հնչի, եթե դրանք ընկալենք սոսկ որպես ճակատագրի կամքին խարսված կամ այդ կամքից աղերսված արտահայտություններ։ Ոչ իհարկե, խնդիրն առավել քան խորքային է եւ անընդգրկելի ծավալուն, որպես ազգային հոգեբանության արժեք, որ իբրև այդպեսին բխում է օրհասի ժամին համախմբվելու, մեկ միասնական բռունց կազմելու, միաբանվելու, մեկ հավաքական կամք դառնալու մեր ժողովրդի կարողությունից։ Անշուշտ նույն այդ հավաքական կամքի արտահայտություն էր հայ ժողովրդի, այդ թվում նրա Արցախյան հատվածի անձնվեր մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին, խորհրդային միության եւ հակահիտլերյան դաշինքի միուս պետությունների զինված ուժերի կազմում։ Եթե խոսենք զուտ թվերի լեզով, ապա 1939-1945 թվականներին ֆաշիստական ժանտախտի դեմ իժեն էր ելել ընդհանուր առմամբ շուրջ 650 հազար հայ խորհրդային միությունից եւ աշխարհի այլ երկրներից։ Նրանցից մոտ 350 հազարը զոհվեց մարտի դաշտերում։ Հարկ է նշել, որ պատմության մեջ երբեք հայ ժողովուրդը միաժամանակ ռազմի դաշտ չի հանել այդքան զինվոր եւ որևէ պատերազմի ժամանակ այդքան մարդկային կորուստներ չտվել։ Մասնակիցներից 300 հազարը եղել է խորթային Հայաստանից, որ կազմում էր բնակչության 22%-ը, 200 հազարը խորթային միության այլ հանրապետություններից։ Սա իրոք զգալի թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ 1939 թվականի տվյալներով հայերի թիվը խորթային միությունում 2 միլիոն էր, այսինքն հայերի 25%-ը մարտնչում էր։ Բացի նրանցից, նաև 100.000 հայ մարտնչում էր հակահիտլերյան դաշինքի երկրների զորքերի կազմում։ Միայն Արցախ աշխարից ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Հյուսային Արցախը պատերազմ է մեկնել մոտ 90.000 հայ, որ կազմում էր տարածաշրջանի հայ բնակչության ավելի քան 1/3-ը։ Նրանց գրեթե կեսը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում զոհվել է։ Այդ թվում 22000-ը մարզից, 18000-ը Հյուսեյն Արցախից, ընդհանուր առմամբ 40000 մարդ։ Մեծ թվով հայ ազգության տղամարդիկ եւ աղջիկներ զորակոչվեցին նաեւ Ադրբեջանի այլ հայաշատ վայրերից՝ Բաքվից, Նախճիվանից, Գանձակից, Շամախուց, Իսմայիլից, Ղոբաղ հաչմազ գոտու շրջաններից եւ այլ տարածաշրջաններից։ Հայմատության համար նշեմ, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցուց զորակոչվել է ընդամենը մեկը։ Իլրումն նշեմ նաև, որ պատերազմն առիթ էր Ադրբեջանում դեռևս 20-ական թվականներից սկիզբ առած հայատապման գործընթացն առավել ծավալուն դարձելու եւ արագացնելու համար։ Մեծ հայրենականի ընթացքում կազմավորվել են 6 հայկական դիվիզիաներ, 103 հայ արժանացել է հերոսի կոչման, 27-ը դարձել է Փարքիշ Քանշանի լրիվ ասպետ, իսկ մեդալներով ու շքանշաններով ապարգևատրվել է շուրջ 80000 հայ։ Հայ գեներալիտետի թիվը խսում կազում էր 64 մարդ՝ մարշալներ, գեներալներ, ծովակալներ։ Նրանք պատերազմի ընթացքում ստանձնել են բարձր պատասխանատու պաշտոններ՝ մեկը ռազմաճակատի, երեքը բանակի, 5-ը կորպուսի, 22-ը դիվիզիայի, 25-ը բրիգադի, 100-ը այլ զորամիավորումների հրամանատարներ։ Հերոսաբար պաշտպանելով ժողովրդերի մեկ ընդհանուր տուն դարձած խորհրդային միությունը հայ զորահարամանատարներն ու զինվորները քաջ գիտակցում էին, որ այդպիսով ես պաշտպանում են հայրենի բնորանը, Հայաստան-Արցախ աշխարհը։ Մանավանդ նրանց հայտնի էր, որ ֆաշիստական զորքերի կողմից Ստալինգրադը գրավելու պարագայում Հայաստանի սահմանների մոտ կենտրոնացած թուրքական 26 սպառազեն դիվիզիաներ պատրաստ են հարձակվել ու մտնել Հայաստան, հետեւապես անխուսափելի կդառնար հայ ժողովրդի վերջնական բնաջնջումը բայց Ստալինգրադը, որի պաշտպանության դիրքերում մարտնչում էին ավելի քան 30000 հայ սպաներ եւ զինվորներ, մնաց անարիք, ինչի շնորհիվ ի դերև ելան Հայաստանը հերթական անգամ հրի ու սրի մատնելու թուրքական զորաբանակների նյութած հույսերը։ Անկարայի այդ նկարտումները վերջնականապես փլուզվեցին 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակով։ Գերմանական Ռայստագի գրամամբ, որի պատերի վրա սերունդերին ի պահ թողնվեցին նաև հայ մարտիկների հաղթական գրառումները, իսկ նրա պլատակների մոտ թափ առավ հայկական շուշպարը Քոչարին։ Ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակը խորհրդային ժողովուրդների, այդ թվում հայ ժողովրդի միասնական հաղթանակն էր։ Երկրորդ աշխարհամարտում հայ զորավարների ցուսաբերած բարձր ռազմավեստը, հայ ռազմիկների անձնվեր հայրենասիրությունն ու հերոսականությունը որպես ցելուների փոխկանչ իրենց հերթական փայլուն դրսևորումը ստացան մեծ հայրենականի հաղթական ավարտից տասնամյակներ անց 1992 թվականի մայիսի 9-ին հայոց պատմական Շուշի բերդաքաղաքի ազդագրմամբ Նորահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության նորաստեղծ մարմինները այդ ժամանակաշրջանում կառավարման համակարգի ձևավորման դերևս առաջին քայլերն էին կատարում։ Արցախայության ինքնորոշման համանդրական իրավունքը ցավոք դարձյալ ըմբռնում չէր գտնում Բաքվում եւ իշխանության կազմավորման աշխատանքներն իրականացվում էին Ադրբեջանի կողմից բացարձակ շրջապակման եւ հարաճուն ագրեսիայի պայմաններում։ Արդյունքում, որպես հիմնախնդրի ուժային լուծման փորձ, Արցախին պարտադրվեց լայնածավալ պատերազմ, հազարավոր անմեղ զոհերով եւ տասնյակ հազարավոր փախստականներով հանդերձ։ Խորկսկիցի հարուցում առանձնապես Մարաղայի ողբերգությունը, որը ԼՂ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1992 թվականի ապրիլի 12-ի եւ ԼՂ ազգային ժողովի մի շարք հայտարարություններում գնահատվել է որպես հայ խաղաղ բնակության նկատմամբ Ադրբեջանի իրագործած ցեղասպանության ակտ։ Այդպիսին էր մեր հարևանների պատասխանը ԼՂ ղեկավարության պատրաստակամությանը շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկելու Վերնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված հարցերի ամբողջ համալիրը։ Նորանկախ հանրապետությունում այդ ժամանակաշրջանի թիմի 1 հիմնախնդիրը երկրի ինքնապաշտպանության ապահովումն էր, ինչի կազմակերպման նպատակով ստեղծվեց ԼՂ ինքնապաշտպանության ուժերի կոմիտե։ Ինքնապաշտպանությունն իրականացվում էր կամավորական ջոկատների ուժերով, որոնք համալրվում էին ինչպես Արցախցի, նույնպես եւ Հայաստանից ու Սփյուռքից Արցախի պաշտպանությանը ելած քաջորդիներով։ Դերևս 1991 թվականի աշնանից սկսած կասեցվեց ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը դեպի հանրապետության խորքերը։ Վերացվեցին հակառակորդի հիմնական կրակակետերն Արցախի տարածքում։ Իսկ 1992 թվականի մայիսի 9-ին Ինքնապաշտպանական ջոկատների միացյալ ուժերով ազդագրվեց Արցախի վաղեմի մշակութային ու քաղաքական կենտրոն Շուշի քաղաքը։ Շուշի ազդագրումը բեկումնային էր Ղարաբաղյան պատերազմի համար, քանի որ հենց Շուշիից էին ադրբեջանցիները գնդակոծում Ստեփանակերտն ու Մերձակա հայկական գյուղերը։ Շուշին այդ օրերին վերածվել էր Ստեփանակերտը հրետակոծող թիվ 1 կրակակետի։ Այսպես 1991 թվականի նոյեմբերից մինչև 1992 թվականի մայիսի սկիզբը Շուշիից, Ջանհասանից, Քյոսալարից, Ղայբալուից Ստեփանակերտի վրա արձակվել է շուրջ 4740 արկ, որոնցից մոտ 3000-ը գրատ կայանքներից։ Այդ հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել են 111 եւ վիրավորվել 332 խաղաղ բնակիչներ, ավերվել 370 բնակելի տուն եւ շինություն։ Ստեփանակերտը փաստորեն գրեթե 70%-ով ոչնչացված էր։ Մարդիկ ապրում էին նկուղներում, բացակայում էին տարրական կենցաղային պայմանները։ Շուշիի ազդագրման ռազմագործողությունը, որն անվանվել էր հարսանիք լեռներում, իրականացվել է 4 ուղությամբ, միաժամանակյա հարձակումներով, Չնայած հակարակորթի գերակշռող ուժին, հայ հերոսների արիության եւ մարտունակության շնորհիվ Շուշին վերջնականապես ազդագրվեց։ Իսկ Լաչինի Միջանցկի ազդագրմամբ վերջապես ճեղքվեց հանրապետության տևական շրջափակումը։ Իրար կապելով Ստեփանակերտն ու Գորիսը, այն հիրավի դարձավ կյանքի ճանապարհ։ Շուշիի ազդագրումը հայոց պատմության ամենափառապանց հաղթանակներից մեկն է համարում, եւ այն դարձավ հիրավի հաղթանակի օր, հաղթության տոն։ Հայ մարտիկների մեծ ու նվիրական սխրանքը դարձավ եւս մեկ հերոսական պատմություն, իսկ այդ օրը եկավ լրացնելու Արցախի եւ առհասարակ հայոց պետական նշանակալի տոների ցանկը։ Շուշիի հաղթանակը Մեր նորագույն պատմության այն պանցալի էջը դարձավ, որը հետագայում հայրենասիրական շունչ ու ոգի փոխանցեց նոր սերնդին։ Հայրեն որը ապացուցեց, որ բասկի ուժով եւ միայն զենքով է հնարավոր կերտել հաղթանակը։ Մայիսի 9-ը դարձավ երատոն, որովհետև հենց այդ օրն է համարում Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրը։ Արցախի հանրապետության զինված ուժերը, որոնք անգամ օտարերկրյա զինվորական գործիչների ու փորձագետների գնահատմամբ ամենամարտունակն են տարածաշրջանում, Հիրավի երկրի ու ժողովրդի անվտանգության հուսալի երաշխիքն են։ Պետք է առանձնապես ընդգծել, որ 1994 թվականից մինչև օրս հակամարտության գոտում հրադադարը, թող որ Ադրբեջանի կողմից հաջախակի խախտող պահպանվում է բացառապես լղը զինված ուժերի շնորհիվ, որոնք զսպում են հակարակորթի ագրեսիվ գործողությունները եւ ըստ էության խաղաղարար առաքելություն իրականացնում տարածաշրջանում։ Այո, հենց Արցախի պաշտպանության բանակի շնորհիվ է որ պահպանվում է իրավիճակի հարաբերական կայունությունը Արցախ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծի երկայնքում մեկ։ Հարաբերական քանզի Ադրբեջանը բարբերաբար խախտելով 94 թվականի մայիսյան համաձայնագիրը հրադադարի հաստատման մասին առ այսօր շարունակում է սին հույսեր կապել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ուժային լուծման հետ։ Ավաղ անցած 24 տարիների ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց հրադադարը փոխակերպել լիարժեք եւ համապարփակ խաղաղության, ինչի արդյունքում սահմանի երկու կողմերում մինչև այսօր զոհվում են մարդիկ։ Պատճառն Ադրբեջանի ռևանշիստական քաղաքականությունն է, որը չի դադարեցնում մարտական գործողությունները վերսկսելու սպառնալիքները։ Բաքվից նորամիտ նկարտումները հերթական անգամ հուշկու հակառակված ստացան անցյալ տարվա ապրիլի սկզբներին իր իսկ սանձազերծած լայնածավալ պատերազմում։ Անշուշտ ճշնամուն դարձյալ ի ցույց հանվեց օրասի ժամին համախմբվելու մեկ միասնական բռունց կազմելու միաբանվելու մեկ հավաքական կամ դառնալու համայն հայության կարողությունը։ Այդպես ու միայն այդպես է հայոց բազմադարյա ճամփին ի հայտ եկել 1918-ի մայիսը։ Այդպես են լույս աշխարհ եկել 1945-ի եւ 1992-ի մայիս ամիսները։ Ամեն մի առանձին դեպքում ոգեպնդելով հայրենի բնորանում հարատավելու հույսը հավատ ուժ ու կորով հաղորդելով մեր ժողովրդին։ Շնորհավոր երրատոնը, սիրելի ժողովուրդ, Փառք բոլոր նրանց, ովքեր մեծ հայրենականում պաշտպանեցին խորհրդային երկիրը, ովքեր կերտեցին Շուշի հաղթանակը, հավեր շիշատակ նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին կենաց ու մահվան կռիվներուն, սակայն փոխանցեցին հաղթանակած հայրենիք։ Փառք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր իսկ անառիկ են պահում մեր սրբության սրբոց հող հայրենի սահմանները։